този брой народни представители отварям заседанието. Господа народни представители, господин министр-председател, ще направим съобщение във връзка с заемането от нашите войскови части и администрация ново освободените български земи. целият български народ виждат днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изписва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста, и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Особено силни ще бъдат тези чувства по отношение на Германия, чието войски действаха в Македония и Беломорието и които по този начин бяха непосредствените освободители на тези български земи. В тези...